Oh. spremna za obranu, za posljednji udar s dušmanu. Okupator srbijanskih leti, pokušava Hrvatsku oteti. Dosta nam je srpske tiranije, neće biti velike Srbije. Kninski Srbi zločin Kninski Srbi zločin nastavili, ništa bljeskom nisu naučili na zapadnu Bosnu udariše, granatama Bihać razoriše. Mislili su Bihać osvojiti, s Četničkom se Srbijom spojiti. Europa štiti agresora, pet godina putem umprofora. Z4 podli zapad nudi, Martić mi je prihvatio ludi Raketama Zagreb je napao Pa je ratni nas poslao Tuđma zove u te teške dane Gojka šuška ministra obrane Zločince se poraziti mora teroriste i okupatora. Šušak njemu to viče, naređenje moli vrhovniče. Vojsku morali sredstva imamo, da četničke bande ušutkamo. Vojni stožer, vrhunski stručnjaci, izradiše planove junaci. Za obranu domovine naše U detalje bitke ucrtaše Sve je dobro organizirano I odlično sinhronizirano Kao pjesma s dobro glasovira Svaka dirka skladnu notu svira Da vidite generale naše spremni za boj vi teški ustaše pripremiše vojsku i tehniku za oluju akciju veliku brigade su pripremili vojne pukovnije, satnije i bojne tajanstveno i od unprofora profora E, iznenada tuku agresora. Četvrtoga osmoga uzoru, kraj se bliži srpskom agresoru. Oko dvijesta tisuća vojnika, proti srpske vojske i četnika. Opkoliše srpsku tvorevinu, izmišljenu državu Ukrajinu od Dinare mora do Dubice, u okružju srpske ubojice. S južne strane nadiru pavuci, od gospića na vališe vuci, specijalci sve lebita skaču, iza peta četničkom koljaču. Svu tigrovi teške borbe vode, do Bihaća da sve oslobode preko plaškog liških jesenica i bisera hrvatskih plitvica na Petrinju udriše gromovi slavni borci dični vitezovi Hrvatska je snažna vojna sila udarne točke pripremila na 30 mjesta proboj vrše sve otpore mu njevito krše tenkovi se vuku ko pavuci nastadoše četnički javuci Rika stoji hrvatskih topova i bacača raketnih Rika stoji hrvatskih topova i bacača raketnih snopova. Uraganska vatra se otvori, nebo zemlja rekao bi gori. plovi u svakome letu, pogađaju određenu metu. Vitezovi hrvatski vojnici, na svijetu najbolji ratnici. Niz vitezovi lete, vitezovi lete, da se knjinskom krvniku osvete s jedne strane četvrta gardijska a sa druge sedma varaždinska knin se vidi ko čaša na dlanu šalju dare četničkom dušmanu drugog dana knin su zauzeli Hrvatski narod štuje cijeli Kad zastave na tvrđavu meću Tu svečano zaboravit neću Jednu diže na jarmolko rade A po zidu četvrte brigade Ljesa slavni oluja junačka, pa desila četničko koljačka. Htjeli su nam Srbi gospodarit i veliku Srbiju ostvarit. Zato su nas tukli i pljačkali, progonili kuće razarali. Osta Srbin bez Hrvatskog mora, bez države i bez koridora. Srbi Srbe ustašama plaše, pa prostore napustiše naše. Znaju Srbi koliko su krivi, pa ne smiju dočekati živi. Vladu srpsku slušaju opaku, ostaviše ručak na štednjaku. E, Tuđman zove Srbe, ne bježite, u domovi svojim ostanite. Neće Srbi Tuđman naslušati, odlučiše u Bosnu bježati. Cestom bježe u dvije kolone, opljačkano i voze i gone. Tarbuk bježi i s njim generali, da bi žive glave sačuvali tenkovima kad cestu prelaze svoje srbe gusjenicam gaze čast vitezu generalu Tolju imao je promičbu najbolju Srbi mrtvi na bojištu leže, mnogi glavom bez obzira mira bježe Borbe teške na Petrinji traju Svu tehniku četnici imaju Tri linije dobro ukopane Ratnu tuku na četiri strane Ginuli su hrvatski vojnici Al će platiti srpski četnici general je stipe ti stigao, svi te zovim, on je jurišao. Vide Srbi koliko je sati, iz rovova stadoše bježati. Do Bihaća Hrvati stigoše, s korpusom se petim sastadoše. Srpski korpus 21. Zločinci su ogrezli u krvi. Ostali su Srbi u obruču, pa kukaju, plaču i javuču. Pet tisuća vojske, to je sila, i dvadeset tisuća civila od topuskog svi su opkoljeni, od hrvatske vojske poraženi. Stipetići zove na predaju, sve oružje predati moraju. Dižu Srbi bijele zastave, Hrvati im poštedješe glave. Pukovnik se bulat pojavio, Hrvati im poštedješe glave. Stipetiću prijava podnio Korpus ću vam kordunski predati Sve odluke vaše poštovati Predaju je Bulat potpisao Stipetiću uspjeh čestitao Tošo Pajić i on potpisuje Sve u potvrđuje ambulaca skrhan od boli Generala Stipetića moli Ja vas molim 50 pištolja Neka bude vaša dobra volja General mu Stipetić uzvrati Ja ću vama i stotinu dati Da je njega bula zarobio Da je njega bula zarobio Stipe tiz bi metak zadobio Ostale su sjekire krvave Čim su sjekli Hrvatima glave Na stotine masovnih grobnica To je djelo srpskih ubojica Oluja je kruna pobjedni srpska, pada sila srbofašistička. Bitku takvu u briljantnom sjaju, teorije svjetske ne poznaju. Trajala je oluja poznata, 84 sata. Takav podvih još zapamćen nije, nije od kad sunce ovu zemlju grije. Slava onom tko je za dom palo, Hrvatsku je slavom ovjenčalo. Čas svakome hrvatskom vojniku, svim časnicim hvala vrhovniku.